зборува. Господи, аз ти благодарам за утро, Господи, и те благодарам за този збор кој што ти имаш, Господи, аз те молам, ти го стави во устата на Базоки, Господи, ти зборувај преку него, Господи, вдохнувај, исполнувај, ослободувај, минувај, Господи, допирање преку Твоя збор, Господи, зашто сме тука собрани за тоа, Господи, како меч, Господи, допирай ги нашите срца, Боже мој. тоа го благословуваме, Господи, се оно што ќе зборува да биде вдохновено од Тебе во името на Исус. Амин. Амин. Господ Рис, ще пред 2014, 2017, 2014, Пред 2017 говори, е Исус и по изцелувал. иска и денеска изцелува, иска биде и голямото и умирата и това е изцелува. Че нашия Бог е изцелител. Ние веруваме Господ, че изцелува и ще опростува. Господ опростува и изцелува. Вчера вчера тук на Библийската лига имаме предаване нещо, нали? И ме допрея тия да и милчето, ще ви кажа, вика, милостта слави победа на цугост. Амин. Той е стих от Библията. И милостта слави победа на цугост. И баш ово събаря сакам да спорам за религията против Исус. Религията против Исус. Живеем у Апов народ, религиозен и не напагат от сите страни. Таа религија секогаш го е напагала Господ Исус Христос тогава кој е бил на земјата, а го напаги и сега. Тај е религиозен дух гледа да не върне назад и нас. Па токму и религията го разсна Исус. Они е го разсна. Школованите вероучители ще го знае Божио закон поръсна Господ Исус Христос. И замислите, пред да върнат, колко судя, израелският Божи народ кажа една много страшна реченица. Направия блуд. Направия блуд. Падава блудство. Божия народ. Израелския народ. ли нали, се кялате се кореча. Що да направим на вашия цар? Що да направим? пилът ги прашува, Що да направим на ваш отца? И они знаете ли, що кажа? Израелският Божий избран народ. Кажа, ние имаме само един цар. Той е Цезар. Кой блуд? Кой е предавство на правия? Тия израелци тържият цар. Бог и даде цар. Саул. Даде и цар Давид. Соломон. Всички тия цари беа уминават. И сега Исус кога добавя и кога трябваше да биде цар, а е цар, за мен Исус е цар. Господ, цар, господар, се. За мен Исус е се. И Йоби го отбрава римския цар. Религията. Предаде го Исус. Преладе го Исус. Религиозният дух прави блуд. Блуд, предавство. Предава ги сините тия работи. Предава го Божието на светското. Оди го предадя. Е сега какво се бори религиозният дух против Христовият дух? За да го препознаем религиозният дух, мораме да дойдем до дълбочината на Божието Слово. Мораме да сванеме какво Он делува от религиозният дух от църквите и у е- евангелско-протестантските църкви, там дека се проповеда Исус и там има религиозен дух. И он секојаш делува против Христовия дух. Он секојаш делува за да не сопре, да растеме. Ке почитаме сега Евангелие според Лука 18 глава. От 9 стих до 14. О, Боже, фала ти, Господи. А на некои кои беа уверени во себе дека се праведни, и ги презира другите. И ми е кажа оваа парабола. 18 глава Лука, 9 до 14. Вика, на некој кој беа уверени во себе дека се правени, беа уверени во себе дека се правени и ги презираат другите. И ми ја кажа оваа парабола. Два човека влегоа во храм да се помолат. Едниот фарисеј, другиот цариник. Фарисеот застани и се молеше во себе си вака. Боже, ти благодарам што не сум како другите луѓе. Разбойници, непреведници, прилюбници или како овој цариник. Постам два пати во седмицата и давам десеток од се што придобивам. А цариникот стоеше далеку и не сакаше ни очите да ги подине кон него. се судираше во градите и велеше: Боже, биди милостив спрема мене грешникот. Вивела. Овој се врати дома повеќе оправдан отколку Он. Зашто секој кој се возвишува себе си ќе биде понижен, а кој се е понизува себе си ќе биде возвишен. Религиозниот дух. Религиозниот дух носе закон, религиозниот дух носе традиција, религиозниот дух носи бивка, не бивка, то бива, во не бива. То ќе го направиш, во ќе го направиш. За да бидеш спасен, треба да платиш цена. Треба да дадеш јагне. Но самото православие тоа го има. Јагиња, курбани. Сега, фала му на Господ, ги повлекуват више. Значи има дел од православните што више се осместуват и го кажуват дека тоа тај курбан, тоа јагне не треба се пренесува. Е, ден е курбан. Една е жертвата. Исус Христос. Религиозният дух не става, не става окови. Религиозният дух не вързува. Он има надвореща побожност. Вика, постам два пъти. Па шо ако постиш? Па шо ако постиш? Пиши му мата Исус какво вика да постем. Помажи си я главата. Изни си. И никой да не знае дека постиш. Само невести от татко кой е горе на небото. И това е тя имаш награда. А не постам два пъти. Давам десеток. Дека кучи. Десеток. Давам десеток, Господи. Па шо ако даваш десеток? Шо се фалиш? Шо се фалиш? Шо се фалиш? Той е на двоечна побожност. Ще ги държа другито. мора това да се направи. Да, трябва да се дава десеток. Ама десеток трябва да се дава от сърце. Ако ти не дадеш десеток от сърце, чаве ти, Джамите, ако сакаш и лява евра го дай на Господ, и речи Господа, я ти лява евра. От тия 11 000 що сме ги вземал. От 11 000 евра що сме ги вземал, я ти дава евра. Защо? Знаете ли Исус, кога стоеше при кошчето, сите дава от вишето го и довага е жената и ги пуща двете последни парички. И умия вика, те, това, гледай колко даде, бе, малко даде. И Господ вика, она го даде тоа што го имаше последното. Две лепти, последното. А вие давате от вашия обишо. Постам два пъти, давам десетък от кип. До терансо, Господи, гледай. Ма ти, надвореща побожност. Мора да се со кандилото мине, мора да се паце рака. Мора да се осветуват домовите сега пред Велик ден, пред Божи Нели? Има осветуване колко сакате. Тоа е религия. Тоа е религия. Мислиме дека кога ќе дојде тај религиозен човек и кога ќе ни го свете дома, кога ќе попрска со вода и ние ќе бидеме ослободени од демоните. Мало сутра што ќе бидеме ослободени. Тоа е тај религиозен дух што не држи уробство, уробство на традиција. Така останало од старите подковица да има на куќата. Подковицата ќе ти ја чува кукета замисли, а таа подковица некој е кон газил на неа. Някой кон гасил или с дюре, и Или с... Не знам тя как гасил коню и ние взимаме подковицата, защото е толкова гадна и оставаме на кухнята да ни е чуват кукета. Какво може е нечисто предмет, нечист предмет да не чува? Какво може? Какво може? Той е религиозна душ. Пак е робство и те държе И ако тръгнеш подковицата, страх, сега ќе те нападне дјавол, готово, дека ти е защитата. Знаете там Езекия царо, довага после татко му разпърна се, ще били идолите. И му довага. Гела вика, ти вика, шо изтвали това беа сега свети предмети, защото ти ги чува, храма го чува, дома го чува. И овај падна му страфа, ама падна му молитва вика, Господа сега, не се плаши и не се бой, Господ е твой защитник. Бог, ако не е защитник под ковицата, и ще има да е не защити. Бог, ако не е защитник, трастника и икона на свети ангел, няма да е не защити. Той е тази религиозна дух, ще не държи уръбство и не ги помогни в очите. Страх. Той има е външен облик на побожност. Бивки, не бивки, Бебето трябвало до 40 дена си да го видят. Едите викат до 40 дена бебето мора да се види. Едните викат, учители изгледат, никой не трябва да го види. И я и Моника ке се развеят, ке се оставяме за то. Цецо такова се роди. Майка им вика, то 40 дена не смее никой да мине, от екипане му дърлък. А папа от другата страна вика, до 40 дена трябва си да го видят бебето. На кой да го говориш? У село, то село било нака, у село било нака. Crno, belo, melo, izmeštano, sivo, žrto, plavo, sve ми Бога не постоја. Тоа е религиозният дух, што сака да го из, изврте народ. И кога ти те изврте, е тога е си него. Ама па има шанса, па има надеж. Исус доаѓа и размотува. Размотува го е копчето. Само Господ може да го размоти копчето. Никой друг. Ние можем само да се замотаме копчето. И можем да биеме замотани от сите страни да не знаем на къде да панеме. Не знаем на кой да погодиме. Тай сака јагне, овай сака теле, тай сака пиле, тай сака кокошка. И ти на кой шок ќе отнесеш? Давам десеток! на дворечна побожност. Тай религиозен дух е много опасна работа от църквата, кога ќе даде. Кога ќе даде от църквата? И ако ќе почнеш да ни кажи закони, закони, во ни ово, оно, мака треба, мака треба црквата, така треба се обличуваме, мака треба. Да, секој наново роден христијанин знае како треба се обличува. Затоа што ние сме царско свещенство со вкус. Господ ни дава вкус и од облекување и од однесување морално така ли е? Значи, тоа е тоа, а не дисциплина, се. И сега не можеме ние морално кај да биде, морално кај да биде вижте се води по тази религиозен дух. Що сака, що сака да не зароби. Но самата църква работи и сака да не зароби, сака да не върне. А ние имаме дух на Слово. Къде ще е Божият дух? Там е Слобода. И Божият дух дава ред и дисциплина. И Божият дух воде. И Божият дух кажува и сведоства. Дека Господ Исус изцелува. Божият дух славе. Божият дух проповеда. Божият дух сведоче дека Бог Таткото и денеска не гледа и не држи своите раци. Надворешен облик на побожност. Маски. Идеме на църква. Божи благослов. Божи благослов, утре вривиш. Маска. Знаете ли шо? Дявол ги сака маските. И нещо друго. Свето Дух ги мразе маските. Исус Христос ги мразе маските. Дяло ги сака маските. И тия маскембали, увевчени, вевчени, струмица, кой ги прави? Дявол. Дяло. Дяло сака всеко да биде маскиран. Маска е, кога ги имаме и ги покажем едно на брата и на сестрата, а усредството имаме друго за него. Господ знае, що е зад маската. Господ Исус Христос знае, що е зад маската. И Йовна И ни вика, тръгне маската, тръгне, покаяние. Покаяние за било, що сме направили. Опростование. Надворешна е облик на побожност. Трябва ли да покажуваме ние? Ние сме брати и сестри, фамилия, Христо, тело, Христо, тело. И трябва да се знаем без маски. Трябва да се знаем без маски. С любовта Божия ще ни дава Господ. Кой са вика характеристиките Вика, що го покренува тази религиозен? Религиозният, що го покренува, за да се активира тази от църквата религиозен дух? Първото нещо, що го активира, завист и любомора. Завист. Секогаш зависта го покренува религиозния дух. Зависта, кога се покрене, радя плод Ко се покрене зависта, раѓа плод. И ти кога завидуваш на некој, добиваш плод. И почнеш да го плодове нападяние. Значи зависта го покренува духо религиозен и долага до напаѓање. И ти почнуваш да го напаѓаш. И почнува, ја го бе, гледай го овај Нико. Гледате, читаме, читаме. Фарисео се моле, и цареника до него, и овай вика, що трябваше овай сега тук да е? Господи, я постам, я се овак, аз давам десето, не съм како овай. Не съм како овай. Напага го. Завист, плод, нападяние и крайната цел осуда. Разбирате? Завист, нападяние, осуда. Осуда, ти го осудуваш. Самият Господ Исус Христос го доживява вола. Ако читаме самия Господ Исус Христос, го доживява Бог. Бог, Господ Исус Христос, беше кръщеван. Почна да проповеда, почна да изцелува, почна да изгонува демони. Фарисеите се напомнят с завист. Завист и любомора спрямо Исус. От луѓето почнават да го следат Него. Луѓето почнават да се тръгат от синагогите и да го следат Господ Исус Христос. И сега що се случува? Що се случува? От тази завист и Любомора, фарисеите почнава да го нападят. Почнава да го нападят. Кой си ти, бе? Абе, ами, какво е ново вера, шо проповедаш, бе, нововерец? Ей, ало, дека ти е законно. Ти изгонуваш демони со помощ на Балзево, владетел на демоните. Демони има от тебе. Уше, шо не му кажа? Шо не му кажа? На самия Господ Исус Христос го ново верец, секташ, библияш, обкоп си, онакоп си, обземан си, леташ. И накрая ще направя? Осудия Значи он им завидува, почнава да го нападя и го осудия. Осудия го неправедно. Ова праведно. Осудия го праведно заради нашата неправедност. Неправедните, що се правят праведни, овај фарисей тука, замислен дека они за, за себе мислят дека се праведни и ги презираат другите. Ако сме ние оправдани преко Господ Исус Христос, не трябва да ги презираме другите. Ако ние сме повярвали в Исус, не трябва да ги презираме другите. Не трябва да ги нападаме другите. Не трябва да завидуваме и не трябва да ги осудуваме. Такви сте, овакви сте, овакви сте, овакви сте, ада бада, защото аз знам. И много е страшно. Много е страшно църквата, когато дойдат некрологи. Когато дойдат да видят и после излезат от църквата, било по града и нападят. Критикуват. Критикуват. Не сме помагали. Вие трябва да помагате. Трябва да помагаме. Бог само може да помогне. Исус Христос. Що вика Петър и Йоан? Дай ми милостина! Дай ми милостина! Он вика, нямам ни пари, ни сребърно, ни злато. То ще имам, то ти го давам. Стани и оди! у името на Исус Христос от Назарет. Стани работи! Изцелен си! Стани работи! Печали пъти да помагаш на другите. Религиозният е дух завидува и само и Яков пишува. Защо са кравдите и караниците помеги вас? Защо са? Завидувате! Завидувате си един на други. Тражате, а не добивате. Затова що сте телесни. Религията е телесност. Религията е телесност. Религията е телесен начин какво да дойме до Господ. Разбирате? Религията е какво на телесен начин, без да направим нищо, да дойдат от Царството Небесно. Ама, тази свързник много е пасен. Ама, от Царството Небесно тело не може да влезе. Царството не е на тело, не може да влезе. Само дух и души. И на после толкова километра от тия нови небесни тела, това ще видим какви ще бият тези тела. А ово тело от царството небесно не може да влезе. Религията с нейните закони, с нейните обичаи, няма да наведе от царството небесно. Религията с обичаите и с удобните и с оковите, що ни ги става, не влече от пекло. Религията е опиум за народа. Религията го пива народа, не вярата. Религия е опиум за народа, како да му годеш на густа. А верата Исус Христос е жива и делотворна. Верата Исус Христос спасува. Религията убива. И сега го осудил Исус и го разна неговите. Еден цар имаме. Цезаро, а милният цар го разпна. Кой е предавец? Кой е, е предавство? Религиозен дух, всеко ще не те да направим предавство. Религиозен дух кинетера да го предадем Исус. Религиозен дух кинетера да го заковем Исус още еднъжка. Не е на тази начин, обака. Разбирате? Завист, умора телесност. Той е религия надворешна побожност, нападение на другите, осуда. Е сега, характеристика на религиозните луги. и религиозното кој напаѓа се, они бегат. Бегат. И се усекат прогонети. Религиозните луги бегат и се усекат прогонети. От чо бегат? Бегат от собствените гревови бегат от собствените гревове. Крият се. Крият се от своите гревове. Крият ли своите гревове? И се усетят прагонети. И се усетят правонети. Кой ги правонува? Нивната совест. Значи они се усетят правонети от нивната совест. И що се случило сега? Най-добър лек, за да се изцела моята совест, като религиозен човек, е да си ги прикрия моите грехове и да ги гледам от другива. Моите грехови, грехови ги прикривам и си ги нодим при другима. Ама там умолния не съм я. Не съм я. Моите грехови ги прикривам при други. Ги протерувам при други. И аз моята совест си я чистам. И я правям лажна совест. Формира се лажна совест. И тази лажна совест секогаш ще ни убедува дека сме направили пат. Со тоа што ќе моите гревови ќе ги тражам кај другиот и ќе ги посочувам кај другиот и ќе викам секогаш он е таков, он е оваков, он е онаков, а јас сум праведен. Јас сум праведен. Као фарисејот, као самиот фарисеј. Господи, јас сум праведен, овај тука не е праведен. Ovaj тук е грешник, царини, питник, тук крал от народа. Своите грехове ги припишува на него. И си формира лажна совест, що го оправдува. Религиозният дух секогаш ще не оправдува дека сме праведни, а ги ги напага другите, дека са неправедни. Замислите, коя тактика е това? Коя тактика е? Да не направи нас. Нас да не направи. Не сте праведни. Тай не чине. Тай греши. Тай pije, Тай пуши. Тай краде. Тай лаже. Я не znam како него. Дали? У римяните пише отишо проповедаш да не се краде, крадеш. У римяните пише отишо проповедаш да не се лаже, лажеш. За всеки сам за себе трябва да се приспитаме со чиста совест, не со лажна. Лажната совест ќе не оправда. Лажната совест секој ќе не оправда, но чистата совест ќе не пресведочи. Они вика си ги прикриват греховете. Според мен плажна совест, на тази начин ще потиснуват истината, а я прибакят лагата от религиозния дух и на тази начин и отопуват и сърцата, и совест. Отопуват и сърцето, и совест. Та важна совест всеки ще ги трупа, дека сме добри, дека сме папа, да, па може, за да се снайдеш. обай се може да краеш малко. То не е крадение, то е държавен имот. Той е държавен имот. Ти си давал от там. Ти си давал пари. Ти си давал данок и имаш право. Нали, това так имаме. Лажната совест ќе потисне правата совест и ќе направи тупи. Ќе ни затъпее совест и ќе ни прегоре. И се явува дух на заблуда. Що повече ги напагаш другите, то си по правене Що повече крило виновишко и другите, ти си се поправил. Човече, кой е заблуда? Дух на заблуда. Дух на заблуда секој ще гледа да не, да не ни затвори очите. И ние да бидеме слепи. Да бидеме слепи. И спреми сте секогаш да каменуваме пример, чист пример е за Евангелие од Иван 8 глава пишува. От първи стих натаму, Евангелие 8 глава Йован. Исус отиде на Маслиновата гора, а рано наутро пък дойде во храма и си от народ доаѓаше при него. Той седне, седна и ги почуваше. Тогаш книжниците и фарисеите, книжниците и фарисеите, не другите, Замисли, книжниците и фарисеите доведоа една жена, фатена во прелюба, От која поставя на средина му рекла, учителе, е, жена е хватена во самото дело на прелюба. А мој се ни нареди во законот да ги убива со така. А ти што вериш? Он ја с осудилен. Тоа го рекла за да го изпушат, за да имат защо да го обвинат. А Исус се наведна и пишуваше со прстот по земјата но бидейки натаму прашува, се изправи и речи, Кой е от вас без греш, нека хвърли пръв камен в земя. И пак се наведа и пишуваше по земята. А тия, го чува това, бидейки совестта ги убеди, се измигува еден по еден, почнувайки от совестта ги убеди, гледате, еден по еден, почнувайки от нестарите до последните. И Исус остана сам с жената, която стоеше насред. Исус се изправи и рече, жена, каде си? Ние да вдигате осуду? Тази болна. Ние да Господи, Исус рече, неясно е то судило. Оди си и не греши повече. Да. Религиозен дух против Христовия дух. Тук гледаме борба на религиозен дух против Христов дух. Религиозният дух издава законите, донесел осуда, осудил я жената. Нема мърдание. Нема мърдание, Поло. Нема, нема мърдание. Жената е осудена я е на средината, жената. Това те е определено. А дека е мажо. Фарисеите и книжниците я доведели жената. Дека е мажо. Я мислям дека е бил под коцкарница, под скалца. Или е бил някой кафич, опивал се. Еми, еми какво, еми нещо, нещо работил и оставил жената и се летава. И сега мажите, кога ги остават жените, мажите, кога ги остават жените и кога дигат от нито, и ако си ги вършат всички свои работи, ще ги летнат от главата, тя не изгуба черната. И днес не живеем време, жените това не тръпат. Жената сега не тръпят да бе се лепи да дома си работа да ги сработи, да изчисти съветничка, да, да наране стоката, да, да подготвя се, да изнесе леп, да направи баница, а мажът ки долу отниват и ки и ки си легне. То време ще уйде. Днес ми живеем бурно, експлозивно време, където мажите и жените са едотел, и мажо, ако нея гледа жената, жената ги изчури и отиде. Или па жената, ако не го гледа мажо, ако не го почитува, мажо ги изчури. Затова вика, че си отиде. <laughs> Затова вика, затова вика, мажо и жената са едно тело. И никой не може да ги разплани. Да се сакат и да се почитуват. Ова е правила преглед. Мажо го нема. Скриле го. Всеки жената е крива. За следващо жената е крива. Какошо е Ева беше крива. Ева е крива. Ева е на средината. И они се спреминаха да каменуват. И е, сега религиозният дух иде не само ще жената всяка да каменуват, но всякат сака Исус да го обвинат за грех. Сваките поинтите. Религиозният дух сега ще иде против Исус. Религиозният дух сега ще иде да го изпроба, да го изкуша Исус и да не повлече нас. Ама Господ е Господ. Мудрост. Бог е мудър. Исус Христос го знае закона, размислува и под влияние на осуда, гневен, нападяте жената, нали, он я више, нападнале, осудиле, доведеле и Господ пишува по земята. Що се случило? Поставува само една пара реченица, ще увия, лъгата си, няма как фарисеите си, чули, кажава, кой няма грев? Кой няма грев? Прав ме хвърли камък. Кой няма грев? Нека пишува, нема нито еден праведен, нема нито еден. Сите се отклони от Божията слава. Сите застрания. Сите избегава. Няма ни един. Кой няма? Грех нека хвърли пръв камък. Тука Долага то пресведочување. Ово е пресведочување. Фарисеите беа пресведочени. Пресведочени за тоа што Исус ги пишуваше гревовите нивни на земјата. Постави ни прашање каде се вашите каде е мажо Лицемери. У Матеј 23 глава, знаете ли што е вика на лицемери? Вие сте лицемери. Лицемери. Стоите на вратата и не давате Луѓето е долез до царството небесно. Вие сте и пречка на луѓето. Вие сте варосани гробово. Вие сте дяволски деца и вика на фарисеите. Да беете чела на Авраам, ќе ме познаете мене. Ама вие не ме познавате. Уши како не ги нарече фарисеите? Змиски породи. Каде ви е осудата? Кои беа фарисеите? Фарисеите беа отвоени луѓе, за да го получуват Божиот закон, и да го, да ги, да го предава Божия закон на другито. Религиозна а, отвоеност, значи фарес значи отвоен. Фарес значи отвоен. И они са отвоени, за да го почуват за народо со Бойсевите закони. И они тук настануваат, те посејали православната църква, що трябва православните свещеници да го почуват народо и да кажуват Божието Слово, а они ни кажуват традиции и обичаи. Истото се случило и днеска истото. Осудуват. Осудуват. Отиде и отговаря в истината. Не отговаря в истината. В истината освободува. Малагата заробува. Зато викам, религията е водена от дявола. Религиозният дух е тай дух, ще е платен от дявола, за да ги повлече верните назад. И сега, Господ ти вика, кой няма грех? Они са пресведочени. Фарисеите има пресведоченост. Човек, който е пресълчен, да стане при Господ. Може да направи само две работи. Някой беше пресълчен при пророк Исаи та глава, 3 глава. Беше презрен и отвърлен човек на Бога, свикнат на страданието. Беше презрен, за нищо го мен. Казната за моя грех падна с него. Казната за нашите грехи падна с него. Фарисеите го знаят тази стиха. И они е бяха Исус. Две работи се правят. Или се покриваш, или бегаш. И трето не е. Ако сме ние пресъдочени, ако дойдем при Господ и ако рече кой не е грев, нека хвърли прав камен на жената, а ние знаем дека сите сме грешни. Два избора. Или се покаяш, или бегаш ти се покаеш и ги бегаш. Трето, няма. Овия. Ако почна совестта да ги обидува, преко Светия Дух, Светия Дух делува и ги обидува, и покажува гревовете, но ще ги пишува. Да ги е пишувал, дали не ги е пишувал никой, той е само нагадяние, що е пишувал Исус на земята. Важно е они бяха пресълчени. И знаем дека Господ ги знае нивите грева. От и Бог знае всеки ще му средство. Бог знае, що е му средство и що е му главите. Господ го знае. Всеко помисля знае наше. Всеко е дело што се прави го знае. И овие, кога почна совеста, Светиот Дух нивната совест да ги убедува дека се грешни, еден по еден, еден по еден, сите избегаа. Сите избегаа. И жената само остана средината. Жената не избега. Знаете ли защо не избега? Зато и она беше осудена Она беше осудена и она чекаше смъртта. Ти казата за грева е смърт. И она чекаше да умре под осуда. И она не бега, чека да умре. Готова е, доста е, више не може. И колко? Знаете, да е човек под осуда, не може да се покая. Човек да е под осуда, не може да се покая. Он чека, от добива пресудата и чека. Она чекаше. И що се случило? Христовият дух. Исус, Господ, Исусовият дух, Христовият дух, Господ Исус Христос, Бог Таткото, Сирил, Светлият дух, Това ги ни държавата и вика. Кава се тия, ще те суди. Защото судим. Има да дига главата, няма никой. Религията судува. Бог спасува. Господ вика, каде са? И он, нема ни еден Господи. Јас е то суд. Он може да осуде. Господ, кога ќе дойде вториот път, ќе суде. Сега е любов, сега е пастува. Милост, милост слави победа над судот. Милостта Божа слави победа на судот. Милостта Христова го победих религиозниот дух. И они бега, религиозниот дух бега. Затоа што Господ Исус Христос ги пресвидочи и рече или се покайте, или бегайте. Или се покайте, или бегайте. На жената и вика, каде си? Нема никой. И аз ето судувам. От јас не дојде да судам. Јас дојде да ви простам. Господ дојде да ги прости, да ги спасе луѓето. Првото доаѓање на него беше. Божиот син дојде да ги спасе луѓето. Второто доаѓање Божия син ке дойде да ги суда луѓето. Значи има и осуда, има суд. Ама ние сме под времето на милост. Бог, Господ Исус Христос вика, не сме да осудува. Стани и не греши повече. Не да грешиш повече. Е сега, религията го мрази човекове. Религията го праца човеко, затова защото човеко има грев. А грева го убива човеко, така ли? Болестите и смъртта настануват от грева. Господар на смъртта тук е дявол. И много ми е криво, когато ќе загине некој мало дете, не дай Боже да гинат мише. со бракајни вчера крупиште мало, не знам дали има жртви, ама много бързо се возят, значи, трябва пазени. Кога ќе загине некој, и много ми е криво кога речат каков е овај Господ на 18 години го зема. Страшна работа. А пише на там откровение дека Господар на смъртта е дявол. Болестите настануват като последица на грева. Последицата на грева носят болест. Болестът носи смърт. Разбирате? То се е все повразано. И не можем да го осудиме Господ, дека е лош. И дека ги взима вади на 18, него живее по 90. Тук е Може да, да го спонега живота. Властта на живота и на смъртта е у неговите ръце. Ама господар тук е на жегата за смъртта е гяло. Разбирате? И сега, що се случва? Това е Исус. Ако религията го мрази човеко, затова ще има грех, а грех го убива човек. Това е Христос, Исус Христос, нашия Господ, сака го човек. Мрази го гребо и човек го спасува. Гледате коя е разлика е това? Гледате ли е разликата? Религията го мраза човеко, Господ го сака човеко. Религията дозволува грел да го убие човеко, Господ го спасува човеко. Коя е разлика? Трябва да препознаем. Бог дойде да освободи. Господ дойде да опрости. И вика, книжниците и фарисеите по-право ке влезат в Божието царство, не го убият фарисеи. Грешниците. Айде ще кажа. А, грешниците и, и блудниците ще влезат по-право царството на Ерсно, отколко вие, грешници и фарисеи. Затова ще ви знаете закона, ставате тенет на Луито. Замислите ли, човек на товарен с грижи. И аз одам. Боже, одам пареза Кладобив Василянис, одам му градовишкото село, полница. И малко от там него гледарец и много поминувало. Но не знаеме, но дека знае. Заробени у религия! Заробени у религија. Одеме там и го гледа нали? И почна да ми гледа на светиранката, а на иконата. И аз това време, знаете Пареза, гледаш го гледа толкова какво уста, викаш си гледа, гледа и... И он на мене вика, вие живеете там и там, кажува ми кутина, кажува ми ограда, кажува ми трябва дека имаме падера, сега ми кажува. Аз си викам, ако е Божи човек. Така си поясни. Все знае. Все знае. Божи човек. Все ми погоди. И сега ми става товар, ке вземеш, ще направиш пакет нещо, в чалък. ке направиш в бовчалък, пък отидеш от тази и тая църква, ке отнеш на света. Пет кадар. И ти уже толкова ти на товар. И после пак е още мене, за да видим дали поминава. И направил е сто. Страв. Страва владее с логите у религията. У религията всеки ще владее страв. И контрол. И контрол и контрол религията, секогаш го гледат човека, го да го държат. И на втория път. И знаеш какво ми кажа? Волиш да попиеш, а? Я е, река, па я воли го знае, май. И после това, после това, кога се покая, и кога почна да ги разбирам работата си, викам, коя разлика? Църно и бело. Църно и Но Това е народ. За жал е в робство. знаете ли колко народ има ги дали? Той е религиозен дух, ще ги държа в луѓето и не е дал да мръднат. Ама Господ Исус Христос преко нас, от не избрани, не да седеме дома да ни отдава, да ни тече мед и млеко, него ние сме избрани да одеме да се бореме у името на Исус, с силата на Духа Свети, да бидат освободени луѓето, да бидат освободени, да бидат допрени. Да не се одржаме себешто само за нас спасението. Да не одржаме само за нас Светиот Дух, туку да лежуваме на луѓето ги има надеж. Исус вика, простено ти е на жената. Не те осудувам, оди и не греши повеќе. Оди и не греши повеќе. Религијата го осудува човекот што греши. Религиозен дух го осудува човек ще беше. И сака да го убие. Що се случва? Христовият дух го осудува грево, а го освободува човек. Той е Христовият дух. Освободуване. Бог, Господ Исус Христос, довага и не освободува от религиозен дух, от дух на политика. Всекакви духови е тук въде. А знаете ли го това? И зато трябва да се изпитуват духови трябва да се изпитува който е тук сборе. И затова трябва точно от Господ Свети Дух да ни даде дарове на разпознаване на духови. Дарове на разпознаване на духови. Вика, всеки тук ще изповеда дека Исус е Божий син. Е от... От кое? От Бога. А всеки ще не изповедува дека Исус дойде от тело. Е от... Дявол. Антихристо и дявол. И сега тази антихрист дявол има много разни такви духчиня и демончиня, защото ние изгледаме праведници, а оствари сме заробени от това. Епа па Исус Христос не освободува и от това. Проти Господ дойде да освободи. Он не дойде да осуди. Он не освободува. Значи освободуване от греба, Не викаме греб. Викаме жената, оди не греши повече. И сега се явува благодат. Колко повече ми е простено, толкова повече Господ не сака. Колко повече грешам, по-голема е благодат. Дали трябва така да биде, вика Павел? Е, ай продължи да беше пък и те да я Не Няма размина. Ние сме спасени по благодат. Ами има цена, защото ние трябва да платим. Цената е себеодрекувание. Да се е отречен. На мен ми е простен грел. А значи ли дека трябва да, просто, да продължам да грешам, зутре пада ми просте и колко повече грешам, колко повече ти ме сака и, и повече благодат ги ми дава. Вика, простено ти е решено, оди и не греши повече. Ама другия път, ако те фанат, ке те скъшат главата с оками. И аз не може да ти помогна. Така ли е? Ако Господ ни е простил, простено ли е. Ние не трябва повече да коваме клинци у неговите рани, у неговото тяло. Простено, оди греш, труден е, за да не беше на повече. Оди по Йова пишува, кой вика дека нема греб, се лажи сами от себе. А ние имаме застъпник. Преко кръвта на Исус Христос, ние се очистуваме. Преко покаяние, Преко покаяние се очистуваме и я е добиваме силата на Светия Дух, за да се борим против религиозния дух. Господ не освободува от грех. Господ не го простува греха. Не ви го спомнува греха. Господ не освободува от темнината. От темнината. Надвор е темнина. Шо как е слънце грее? Погледай колко слънце шубава слънце. Ама луито живеят от темнина. От темнина е наречена религия от една наречена страх, от една наречена депресия, от една наречена шок и биде утре, от една наречена няма пари, нема здравје, нема ништо, нема надеж, луѓето отнемуват надеж. Господ Исус Христос дава ги вика, Аз ке ослободам. Надевај се на Господа и верувај во Него. Биди як и храбър, застани пред Него. Защо Он е Бог и Он се знае за тебе. И он простува. Он простува. Он освободува от грех, от темнина, долага светлина. Светлината кога иде, темнината бега. Долага светлината, темнината бега. Освободува от болести. Изцелува ги болестите през Но Моментално може да бъде човек изцелен, да поверува. Господи, само ако се би да ми изцелен от лепрата. Само ако ми топреш. Господи, вика, няма проблем, допирам те, аз лепрата е заразна. Господ Исус Христос ги лече сите болести. Нема болест, што не може да излечи. Нема болест, што може да излечи. Нема болест, сега тоа го отврвам, нема болест, што Господ не може да излечи. Затоа што Он е господар на живота. Езекия се разболел и требало да умре. И вика, Господи, е дай ще малко да поживявам. Шо видиш? Още малко да поживявам, Господи. И дава ще 15 години. Не малко, 15 години ми дава. Тама да правна, правниците да помогне да се направят сватба. Господ Исус Христос е нашата надеж, нашия живот, светлина. Ясно светлината на световика. Религията одете от темнина, ама аз съм светлината. Светлината дойде, за да изгоните мина. И ние простено овие не го разправя. Религиозната не го разправя. Не го разправя това. А Исаия го пишува това. Всяки за край. 6 първи Исаия, първи стих. Зами се он нищо няма. Фарисеите. Читали се го Бога. Сигурно се го читали вие шо всяка една кога Вика, Духът на Господа Бога е на мене. Защо Господ ме помаза. Ме изпрати и донесам радостна вест на бедните. Имаме радостна вест. Евангелието е радостна вест. Ние сме спасени преко Исус Христос. По-голема е е радостна вест за мен е здравие. аз съм спасен. Нема дума ти живявам и ти разкажувам за делата Божия. Ме изпрати да им донесам радостна вест на пените, да ги излечам с кръшените сърца. Господ ги излекува с кръшените сърца. Да им проповедам свобода на заробениците и освободуване на ония в темница. Да я е навестам годината на Господовата милост и ден на базата на нашия Господ да ги развесваме от жените на Сион и да им дадем венец вместо пепел, масло на радост вместо облека на жалост, феста благодарница вместо очен дух и ке ги вика дръве на правдата, Господ е орасен за Негова слава. Той е Господ Исус Христос. Дойде и кажува, еве ме, јас сум от почеток. Господ нека не благослови. Да не ослободам тај дух на религия. Христовият дух да не може ставаме да се помолим. Боже, хвала ти за Твоето Слово, Господи. Току него се натажам у името на Исус Свети Души, да не ослободиш от тази дух на религия и да не защитиш от неговите напади, Господи. Хвала ти за духа на радост, е дух на сила, ще ни даваш, Господи, за да можем да се бореме против тия тегли сили, Господи. Благослови всеки един тук, у името на Исус Боже мой, Свети Души, доприне. Боже, изцели ги, Господи. Изцеление трябва на всеко болест, Господи. Исцели изкашените сърца, Господи. Дари нови сърца, Боже. Сърца от Тебе, Боже. Сърца от Тебе за Тебе, Господи. Сърца ще горят за Тебе. дари ни логим, Господи, за Тебе. Да гориме за Тебе, Господи. Да одем и да разнесуваме Словото, Евангелието, Господи. Да носиме светлината на свет. Да бидеме сол, Господи. Да бидеме силни, твърсти от верата, Боже. Не давай да подпаднеме, да подкрепнем. И всеки ще е подкрепнал подигни го, Господи. У името на Исус, Боже мой, нека Твоя Дух Свети да изпълни. Нека Твоя Дух Свети да изпълни. Изпълни на Свети души. Изпълни ни. У името на Исус. Амин. Амин.